Hoy 14 de febrero, vamos a hacer lo que quiero. Tú sabes que la como una mero mero. Multiplicar el dinero es lo primero, segundo y también tercero. Ella para la discoteca, esa chica quiero encontrarla y comerla completa. A ti estética. más, pa' me sienta beba. Ella quiere con una verdad. Quiero hacerte mi fanática y la estética. Ella se va pa' la discoteca Esa chica quiero encontrarla, llévame al cielo Que tomemos un vuelo mientras nos comemos Que me diga quiero que sea mi parcero Que Recorramos el mundo entero, no me metamos de no me digas te quedo Sé que te gusta mi vida tonero, pero esta vez te voy a ser muy sincero. me tiras por el Instagram, que me veo espectacular. Me dice que me veo un chico interesante. Ya lo sé, eso es normal, las cosas cambiaron nada. Como quiero a más. Ella quiere con una es verdad. Quiero hacerte mi fanática y la estética. Hoy 14 de febrero, vamos a hacer lo que quiero. Tú sabes la comuna mero mero Multiplica el dinero de los primeros, segundo y también tercero.